Per novè any consecutiu, la Coordinadora per a la Prevenció i Denúncia de la Tortura presenta el seu informe anual sobre els casos de tortura, maltractaments i morts sota custòdia policials coneguts a l'estat espanyol. Aquest any, el número de denunciants ha estat de 851, corresponents a 288 casos de vulneració de drets. A Bangladesh, una fàbrica s'enfonsa, deixant, de moment, 550 víctimes mortals. Entre els responsables es troba l'empresari de Reus, David Mayor, sobre el qual pesa una ordre de crida i cerca. Marques espanyoles com Primark, el Corte Inglés e Inditex han confirmat que contractaven la producció amb aquesta factoria, una demostració més de la falta d'ètica i respecte pels drets humans de la qual fan gala les multinacionals a l'estat espanyol. El feixisme avança a conseqüència de la crisi, intentant acaparar el descontent produït per dècades de polítiques neoliberals, partits com Amanecer Dorado es fan lloc als parlaments amb discursos ultranacionalistes i xenòfobs, però no solament els partits obertament xenòfobs responsabilitzen a la immigració de la situació. A Catalunya ha entrat en vigor la normativa que exclou als immigrants de l'atenció primària, generant un apartheid sanitari contrari a l'esperit de la sanitat pública i universal. A Junquera s'homenatgea als germans Badia, pioners del feixisme català en un acte organitzat per el partit feixista Unitat Nacional Catalana. És dilluns, 6 de maig, i aquests són els nostres titulars. Parlem sobre el procés de pau a Colòmbia amb Yecid Arteta, excomandant de les FARC i membre de Colòmbia en Pau, i investigador adjunt de l'Escola de Cultura de Pau. Entrevistem a Riot Propaganda, la banda composta pels madrilenys Aveas Corpus i els valencians Los Chicos del Maíz. Primer de maig, jornada de lluita contra el capital, crònica de les mobilitzacions a Barcelona. Manifestació contra les tortures i la impunitat. el tret informatiu. El primer de maig de 1886, els obrers de Chicago comencen una vaga que passarà a la història. Com a represàlia de l'anomenada revolta de High Market, les autoritats condemnen a mort a cinc militants anarquistes, que des de llavors seran coneguts com els màrtirs de Chicago. Finalment, els vaguistes aconseguiran el seu objectiu, la jornada de 8 hores. El Congrés de la Segona Internacional, tres anys després, instaurarà l'1 de maig com el Dia del Treballador. És un dia de lluita, crítica i record contra una modernitat marcada per l'explotació de l'home per l'home, la misèria generalitzada i l'entronització del déu diner. Com cada any, el món ha estat testimoni de nombroses mobilitzacions aquelles més destacades, els països en què el poble és més ofegat sota la bota del capitalisme global. Especial ressò ha tingut la protesta a Dhaka, capital de Bangladesh, on el 24 de maig van morir més de 500 persones en l'ensorrament d'una fàbrica ruïnosa on produïen roba en règim de semiesclavitud per corporacions com el Corte Inglés o Inditex. També hi ha hagut mobilitzacions massives a diverses ciutats al sud-est asiàtic. A Turquia s'han viscut Música Al sud d'Europa, l'hostilitat de la gent contra les retallades imposades per la troika i la cleptocràcia política i financera s'ha traduït en marxes molt concorregudes. A l'estat espanyol s'ha superat la xifra de 6 milions de persones aturades. A Catalunya, una de cada quatre és a l'atur. Mentre l'economia del pelotazo es desintegra, apareix l'oportunitat de transformar el model productiu. El repartiment del treball i el retorn a una economia enfocada a satisfer les necessitats reals de tothom i en què la persona repropi de si mateixa es perfila com a alternativa per a molts i moltes. A Barcelona, les mobilitzacions van començar la tarda abans del dia 1. Un centenar d'activistes van recórrer la Vila de Gràcia enmig d'un desmesurat dispositiu policial, que el setmanari directe calculat en 280 efectius de la Brimo i uns 100 secretes. Llargues columnes antiavalots van desfilar per la vila en formació militar i amb les màscares posades, en un clar intent interior de fer una demostració de força de cara al dia següent. Des de les finestres van caure alguns ous sobre els uniformats que ocupaven el bar. La gran desproporció entre manifestants i policies i l'habitual actitud de la Brimo van despertar la polèmica i la sàtira a les xarxes socials. Al matí del 1 de maig, manifestació dels sindicats oficialistes, UGT i comissions obreres. La CNT va organitzar unes jornades força concorregudes a la plaça de les Tres Xamaneies, l'antiga canadenca, que es van allargar fins a quarts de set, quan començava la marxa alternativa. Els col·lectius libertaris, l'esquerra independentista i grups i moviments socials de tots colors van agrupar 15.000 persones a la manifestació de la gran família de l'esquerra anticapitalista, la marxa va transcorrer amb calma durant més de dues hores, si bé sucursals bancàries i oficines de grans multinacionals van ser decorades amb pintura i van rebre algun cop de roc. Davant la seu del PP es va cremar un ninot de Rajoy i es va pronosticar un futur molt lúgubre pel president espanyol. Mariano! Els 900 antiavalots desplegats, que portaven hores preparant l'assalt, van carregar finalment quan la manifestació arribava a la seva fi, a la zona del carrer Còrsega. A cops, van partir la marxa en tres trossos. La capçalera va desconvocar davant de la seu de Siu, però el bloc libertari, l'independentista i un tercer grup van decidir continuar, essent assetjats i golpejats pels agents. Un cop dissoltes les columnes, els antiavalots van perseguir manifestants aïllats per tot l'Eixample i van detenir tres activistes. El tret informatiu. Manifestació contra la tortura i la impunitat. El dissabte 4 de maig, una manifestació que va anar des de la Rambla del Raval fins a la presó Model es va solidaritzar amb els prop de 40 presos torturats arrel del motí que va tenir lloc el 30 d'abril de 2004 a la presó de Quatre Camins. El dilluns 6 de maig es celebra el judici en què nou funcionaris de presons s'enfronten a l'acusació d'haver comès greus tortures, uns fets que les organitzacions de drets humans i de suport a persones privades de llibertat consideren un dels capítols més greus de vulneració de drets humans de la història recent. Les acusacions particulars i l'acusació popular de l'Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans imputen els carcellers per un delicte de tortures que pot comportar penes de fins a 8 anys de presó. La Fiscalia els imputa per atemptat contra la integritat moral, que pot comportar una pena de fins a 4 anys de presó. És per tot això que la Coordinadora per a la Prevenció i Denúncia de la Tortura conjuntament amb un gran nombre de col·lectius socials i de drets humans, van convocar la manifestació com a posicionament col·lectiu contra la pràctica de la tortura, els maltractaments institucionals i contra la impunitat. Escoltem una part del manifest. La manifestació, que va plegar centenars de persones, va acabar amb un llançament de pintura als murs de la presó model, amb crits perquè caiguin els murs de les presons. El tret informatiu, el govern colombià i les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia el passat agost van iniciar a l'Havana unes converses que busquen una sortida dialogada a un conflicte que dura més de 50 anys. Aquest conflicte ha deixat milers de morts i ferits i milions de persones desplaçades. No és la primera vegada que amb dues parts s'asseuen a negociar, però sempre amb un resultat negatiu. L'actual negociació gira al voltant d'una agenda que es divideix en cinc punts principals: la política de desenvolupament agrari, la participació política, la reintegració dels excombatents a la societat, la cerca al problema de les drogues i el narcotràfic i el paper de les víctimes són els temes principals a acordar. Cal ressaltar el paper d'acompanyament i participació dels moviments socials i la societat civil en aquest procés. Yesid Arteta, excomandant de les FARC i membre de Colòmbia en Pau, Falas a buenas declaraciones. En ningún proceso eh, anterior en Colombia eh, ha existido un grado de compromiso y de participación como el que se está dando alrededor de lo que está sucediendo en, la ciudad de La Habana con la FARC y el gobierno. Eh, no solamente a través de la movilización social, sino también a través de escenarios creados por la mesa de negociación que fue el foro agrario, donde el nivel de participación de 1.700 delegados en representación de los gremios y fundamentalmente de las organizaciones campesinas en Colombia eh, no tiene parangón en Colombia porque ya es el movimiento social que pasa de la denuncia a la propuesta. El passat mes de març es van realitzar set congressos regionals i sis fòrums temàtics on s'ha parlat sobre com abordar els escenaris de construcció de pau des de les bases, la participació popular o les garanties per a l'acció política. Aquest seguit d'esdeveniments van culminar el passat 22 d'abril a la ciutat de Bogotà, on es va celebrar el Congrés Nacional, que aglutinava totes les propostes prèvies i que va congregar 20.000 persones. Durant el mes d'abril s'han donat diverses manifestacions arreu del territori colombià. La més important Va ser la del de abril a Bogotá, que va aglutinar a casi un millón de personas. Ho comenta i cita Arteta en les següents La marcha que hubo el pasado 9 de abril en todo el territorio colombiano y donde, bueno, fue una marcha irregular, si bien es cierto, en la ciudad de Bogotá eh, se concentraron casi un millón de personas, que eso es una cifra realmente eh, muy grande para una ciudad como Bogotá. Logró movilizar casi 300.000 campesinos desde las zonas rurales de lo que llama uno la, la periferia rural del país. Tanmateix, les manifestacions en suport al procés de pau s'han donat a l'estat espanyol. A Barcelona, l'organització Colòmbia en Pau, creada recentment, va mobilitzar 300 persones pels carrers de la ciutat. A més, s'han realitzat xerrades, seminaris i taules rodones encarades a fer un seguiment i una aportació al procés de negociació. Y Esita Arteta es optimista. Hay una serie de ingredientes en el plano nacional y en el plano internacional, pero además de eso por el desempeño de las partes, ya en la parte operativa de la negociación, que hacen mirar con optimismo este proceso. Tot apunta a que aquest sigui el procés definitiu, sabent que els acords no són més que l'inici d'un llarg procés de construcció de pau en el que s'ha de deixar enrere tant la violència directa com l'estructural, que tantes víctimes i tant patiment ha deixat a Colòmbia. Soy Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras Soy lo que me enseñó mi padre que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento. El tret informatiu. sangrando las venas del pueblo, siguen cerrando colegios, se han convertido estar explotado en un privilegio. tu dignidad no lo dudes, la gravedad se torna frágil aquí en el trapecio. Multitudes violadas, patrañas censura, la marca España un padre de familia, buscando en la basura. Cultura de pandereta y farla, futuro biólogo abandona la carrera, no puede pagarla. Otro debate, otra charla, otra mani, otro amigo puñalada por la espalda, otro parado, otro desahucio, otro mendigo. Quiero mi vídeo con Ken Loach, quiero mi canción de Carla. Y mientras, otro bache, otro inmigrante sin tarjeta sanitaria muere por VIH o cáncer, asesinato legal, doctrina. El Ministerio de Sanidad asesina, nos han prohibido soñar, nos han atado a la butaca, pero el que siembra miseria recoge bombas lapa políticas. Estamos con Riot Propaganda, la banda de rap metal formada por los valencianos Los Chicos del Maíz y los madrileños Aveas Corpus, en Barcelona con motivo de su gira United Artists of a Revolution. ¿Cómo surge la idea de iniciar este proyecto conjunto? Esto surgió un poco a raíz de la reedición del Pasión de Talibanes de, los chicos del maíz. Nos pidieron que hiciéramos un tema conjunto para esa reedición. Y bueno, a raíz de eso salió el tema de terrorismo, y ahí creo que nos dimos cuenta rápidamente que, eso no podía quedar en solo tema y nos propusimos hacer, este proyecto. Hubo ahí una especie de flechazo musical en el que nos sentimos claramente identificados los unos con los otros y decidimos ahí dar forma aunando conceptos en lo musical y en lo político. Respectivamente, ¿qué referentes tenéis de rap y de hardcore? Eh, bueno, a mí la verdad es que no escuchaba mucho rap metal. Las cosas que se han hecho no me convencían porque generalmente son rockeros rapeando. Y en ese sentido no tengo muchas referencias ni muchas. En este país se hizo lo de violadores y SA y alguna cosita más. Y bueno, tampoco creo que tiene mucho misterio. O sea, es nosotros rapeando como rapeamos en pero en lugar de con una base de hip hop, pues con una base de, de aquí, de los señores metaleros. de hardcore y tal, os el tema. A mí me gusta más, pero el hardcore melódico. O sea, rollo Barlillon, Pennywise, a quienes teloneamos en el Viña, tocamos <laughs> justo antes justo antes que ellos. Y bueno, el rollo este un poco skate y tal. Pero hardcore así en plan bruto, yo nunca he sido de del rollo este. ¿Y eh, por el otro lado, Ramos mola? nosotros eh, una de las referencias clave a la hora de hacer Avias corpus hace 20 años eran sobre todo Negu que a nivel musical dentro de digamos dentro del Estado español y pues eso, grupos a lo mejor como Def con 2 o tal, en lo que, en aquel momento pues, pues er, era lo que se llamaba mucho, aparte de referencias extranjeras como Rey Against de Machine y tal. De hecho, se puede intuir perfectamente en nuestros primeros discos, aunque luego hemos tocado un poco todos los palos. Yo creo que ahí están nuestras referencias, con lo cual a la hora de que los chicos del maíz nos propusieran hacer un tema conjunto, no, vamos, no supuso ningún tipo de, ni de trauma ni de complicación por nuestra parte. Vuestras letras están cargadas de contenido crítico sobre temas como la violencia. ¿Qué opinión os merece la reacción de la derecha venezolana? Eh, creo que esto es algo que tampoco es novedoso, ¿no? Lo único que, por ejemplo, en las últimas elecciones Chávez ganó de 10 puntos, entonces 10 puntos no es discutible. Pero ellos ya en aquella época ya tenían preparado que si no ganaban por mucho Hugo Chávez empezará a difamar, porque es lo que han hecho toda la vida, para hacer, pues, intentar hacer un golpe blando y si no, pues ya veremos intentar el golpe de Estado. Pero vamos, que, es que no es nada nuevo. En Latinoamérica se ha dado, también se ha dado en Europa y vamos, la derecha cuando no, cuando no gana es cuando se pone en duda las elecciones. Y justamente en Venezuela que hay un montón de observadores internacionales que están diciendo que las elecciones son limpias. Pues bueno, lo único que había un ganador es Maduro, lo reconocen todos, menos, bueno, aquí el del PP dijo que no, ahí en Venezuela pues Capriles dice que no, pues lo de siempre, cuando no pierden es porque están mal, cuando ganan nadie pone en duda las elecciones. Porque la derecha piensa que el poder le pertenece por decreto natural, ¿sabes? Y la gente comentaba, es que ha habido muy poca diferencia, o sea, esa diferencia es la que ha habido en cualquier país eh, normal, o sea, ese con Bush pasó lo mismo, con Obama, o sea, el PP también hubo un año que ganó por muy poco y parece que si ganan por poco, ¿no? Tienen que patalear, o sea, si es un palizón no pueden reclamar, pero si ganan por poco están ahí rabiosos porque ven que lo tienen ahí en la punta de los dedos y y se les escapa, ¿no? Y lo que pasa en Venezuela aclama al cielo, ¿no? Porque, o sea, Capriles y la oposición de alguna manera intentan montar un golpe de Estado. O sea, sacando a la gente a la calle, eh, destrozando centros de diagnóstico integral, que son ambulatorios cubanos. O sea, es, la mentalidad esta, ¿no? De, aquí los privatizan, ¿no? Y allí les pegan fuego. ¿Cómo valoraríais la última convocatoria de la plataforma en pie del 25 de abril, asedia al Congreso? Es que esto yo creo que habría muchas habría mucho debate con respecto a ello. Yo yo asistí eh, y yo tengo digamos eh, sentimientos encontrados, ¿no? Sensaciones encontradas respecto a eso, ¿no? Eh, yo lo único que puedo decir es que estamos, o sea, nos va como nos va porque somos como somos. En la izquierda tenemos un problema grande que es que no hacemos nada más que, encontrarnos entre nosotros, estar, completamente, este, estar siempre en desacuerdo, porque también yo creo que la izquierda va un poco ligada a ese pensamiento de, digamos, crítico pero a veces no crítico constructivo, sino crítico destructivo. Y entonces por eso, por eso la convocatoria de ayer salió como salió, bueno, de ayer, de antes de ayer salió como salió, igual que salen otras muchas como salen. Yo creo que hemos entrado ya en una dinámica con el tema de la protesta que se está normalizando hasta, tal punto que estamos en una especie de bucle de protesta, protesta, hoy lo que tú dices, hoy la marea verde, hoy la marea blanca, mañana los de la paz, o sea, y es como una especie de círculo en el que estamos dando vueltas y no hay y no hay salida, ¿sabes? <laughs> O sea, es, y nadie se atreve a dar un paso adelante y, y, si se intenta, como hicieron ayer, pues sale la gente a, poner la lupa a la convocatoria. Y yo, como dije el otro día en Facebook, le pongo la lupa a los maderos, no a los compañeros. Para acabar, ¿a quién le dedicaríais nuestra sección El Tret de Gracia? Sección en la que analizamos la actualidad desde un punto de vista humorístico. Yo a Rosa 10, yo a Rosa 10. Eh, a ver, compañero. Yo, eh, la verdad es que está difícil porque hoy día hay tantos y tan pocas balas. Eh, supongo que a María Dolores de Cospedal. No, María Dolores Cospedal. Lo del D es una historia que se pone en ellos en plan aristocrático para parecer más. O sea, realmente es. Sí, sí, sí, es así. Yo creo que no sé cómo se llama realmente, pero a la delegada de gobierno esta de Barcelona que ha dicho que hace falta caer que hayan pijos, pijos y ricos, que son los que consumen. Pues creo que se lo daría esa, ¿sabes? Me faltó la frase decir, pero también hace falta que haya pobres porque a vuestra costa es, como nos hacemos ricos y pijos. Pero bueno, creo que se lo daría a esa.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 Y si quieren volver, el sucio les espera. Resistiré con mi fusil como Allende en la moneda. El miedo va a cambiar de El miedo va a cambiar de El miedo va a cambiar de No desesperes, sigue protestando va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. No desesperes, sigue protestando. Tret Informatiu. Fins aquí la 37a edició del Tret Informatiu. Agraïm a les ràdios lliures Contrabanda, Pica, Pinsània, Bala, Bronca, RCK i també al Contrainfos de la tele tot el seu suport. Aprofitem per recordar-vos que ens podeu seguir al Facebook, al Twitter, arroba tret informatiu o al blog del programa. I recordem que aquesta setmana els moviments de solidaritat en Palestina de Catalunya commemoren un any més l'Anacua Palestina. El 15 de maig de 1948, data de l'Anacma, el desastre, Israel va expulsar per la força centenars de milers de palestins i palestines de les seves cases, terres i pobles. Es faran diverses activitats durant la setmana, que podeu consultar a la web www.nagba.org, nagba escrit amb Q. I el plat de Gràcia no surt aquesta setmana? És que el programa està molt ple. Teníem pensat de fer-lo de Toni Cantó, però el deixarem viure una setmana més. Va! Bé, aquí el teniu i recordeu que és metafòric, eh? mata Hay Gente demasiado pija, demasiado caudalada. Usted es más del pueblo, señora Llanos de Luna. Bueno, yo soy funcionaria del Estado y por tanto soy una persona que vivo de un sueldo, he vivido de un sueldo toda la vida, pero que también es importante que haya gente, como dice, pija y rica, que son los que luego gastan y consumen. Que ¿eh? sí, pero usted no es, importante. De Luna. No, yo soy una persona trabajadora y es lo que hago siempre. Madrid Corpus Grupo de riesgo Estilo 2012 2012 Terrorismo es la banca, las multinacionales, terrorismo es la tortura de animales, el bipartidismo, los paraísos fiscales, el neoliberalismo, limitar la vida de otros y no ser uno mismo. Terrorismo es capitalismo, barbarie. Terrorismo es la madera, reprimiendo la voz de la calle. Corporativismo que escupe a la historia. Terrorismo es Manuel Fraga, asesinando en Vitoria. Y gloria a los caídos y muerte a los traidores. Terrorismo genocida es el trío de las Azores, actrices, actores en esta danza macabra. Terroristas que no imputa por usar la palabra terrorismo, es scams y fabra y terrorismo arquitectónico en Santiago Calatrava. Terrorismo es violencia el peor terrorismo de todos es tu indiferencia. Terrorismo es Álvaro Uribe, es Barack Obama indultando a Posada Carriles, es que pueblos libres sean oprimidos. Terrorismo es la ley de partidos no me cogeréis vivo. Antes que rendirme me tiro al abismo. Moriré defendiendo lo que escribo, que el mayor terrorismo es el capitalismo. Terrorismo es el Estado español que tortura y asesina a la gente en prisión. Terrorismo de comunicación que ayudan a justificar otra intervención de la OTAN. Terrorismo son sus tropas que pregunten en Yugoslavia o en Libia. Terrorismo no es la Cale Borroca, es el presidente Bocas del foro de la familia. Terrorismo es el GAP, España 2000 son los Mossos y la Guardia Civil, ¿no? Terrorismo es el país y editoriales contra Chávez en abril del 2002. Es la FAES, conferencia episcopal, la ley sin de la Sky, la Casa Real, los recortes de hospital y más, y accidente laboral es siempre terrorismo patronal. Terrorismo es, hacía Coca-Cola, McDonald's los soy el inglés, publicistas, terroristas en la tele La publicidad es violencia simbólica contra las mujeres No puedes escapar de las redes, paneles, Estado policial controla todos los niveles Redadas contra sin papeles, lo dijo Neruda Terrorismo es el embargo contra Cuba El terror es gracias a él. El terror es gracias a él. El terror es gracias a él.